بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا وبعد Draga i poštovana braće, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala zahvaljujem i salavat i selam na Muhammada sallallahu alaihi wa sallam donosim. Neka je salavat i selam svima vama, draga braćo i poštovane sestre, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi svu braću ovde ispred mene u mesečidu koji su se odazvali pozivu domaćina ovde. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi domaćine ovde šeha Bilala posebno i njegovu vrijednu krajišku ekipu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi našu braću uh, u bijelom svijetu što su nam pružili priliku i Uh, ukazali povjerenje, da se večeras obratimo i napravimo jedan osvrt na ovu davu kao i što je čitav znači ovaj program ovdje zamišljen da bude jel tako jedan osvrt i pravljenje nekakvog e, presjeka ali prije nego što prijeđem na temu znači da skrenem pažnju našoj braći koja su ovdje i koja nas prati putem interneta da ste nas braću precijenili, jel tako? Da, nas, da ste nas precijenili vi kao naši prijatelji i oni koji imaju lijepo mišljenje o nama da nas često precijenjujete kao što su nas precijenili, jel tako, i naši dušmani, jel tako? A ni jedno ni drugo nije dobro, jel tako? Dušmani kad nas precijene, onda ali tako nije dobro svakako, znate zbog čega, a i vi kao naš prijatelj kad nas precijenite, onda opet u tom slučaju nije dobro jer će biti znači veliko razočarenje kad shvatite znači na kojem smo mi novovu i dokle smo a, dospjeli. Svakako kad kažem da, da nas precijenjujete, smatram je da je znači ovo naše ukupljanje ovdje u krajini a, neskromno nazvati medresom, jel tako? Ipak medresa treba da bude nešto ozbiljnije od ovoga. I mnoge druge riječi i mnoge druge analize su često što se tiče nas neskromne, pa eto, ja ne govorim ovde, znači, o našoj skromnosti, jer to ne bilo skromno, nego govorim o, o vašim, ovaj, e, o, govorim o našem radu da je skroma, jel tako? Pa molim Allah subhanahu wa da primi naš skroman doprinos. Molim Allah subhanahu wa da nagradi našu braću koja daju svoj doprinos na razne načine. Molim Allah subhanahu wa da učvrsti naše korake, da nam podari razboritost. Amin. Da nas učvrsti na istine, da ujedine naša srca na istini. Amin. Da nas u žene tuvede i spasi od žehennema, a zatim... Amin. Draga braćo, kad pravimo osvrt, jel tako, o svom doprinosu, onda svakako moramo biti objektivni, ali e, možda je taj osvrt najlakše napraviti kroz ono što drugi govore o našem radu i radu sličnih džemata nama. Pa je sinoć e, šejh Abu Idris je tako, dao određenu sliku o tome šta se najčešće govori o našem radu i o radu sličnih uh, džemata u svijetu i naše braće muslimana koji žele da daju svoj doprinos za islam, da poprave stanje ummeta, da povećaju svijest muslimana o islamu i obavezi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, o njegovom pravu, njega uzvišenog, njegovom pravu kod nas i tako dalje. Pa se stekao dojam da je uglavnom onda kad smo mi podigli zastavu Kur'ana i Sunneta, procjena svih bila da mi pravimo fesad, jel tako? Da pravimo nerijed. Da smo fitneđije, je tako? Da pravimo zategnutu situaciju, je tako? Da zbunjemo ljude, da plašimo ljude. I sve to opet jednom riječu možemo nazvati fesadom, je tako? Da uglavnom je procjena, je tako? Da ono što mi radimo je u stvari pravljenje fesada i nereda. Ta optužba je teška, je tako? I nije je sa mukom je tako, podnosimo i stvara, dakle, tegobu u našim prsima. Pa sam odlučio za lahu pomoć da se osvrnemo na to, je tako? Na tu optužu da smo mi mufsidi i da pravimo fesad na zemlji nakon što je, je tako, na njoj red uspostavljen. Jer ne može se praviti fesad tamo gdje je fesad. Fesad se pravi tamo gdje je red, ali tako? Pa sad, svakako, mnoge daje, mnogi uh, studenti, mnogi uh, koji izučavaju šerijat, ali tako, izučavaju šerijatske nauke, istu takvu ocjenu onama imaju. Pa počeši od njih, preko novotara, jel tako, e, i novotarskih institucija, preko, jel tako, E, države i državnih organa, tako, preko židova i kršćana, svi oni smatraju da mi pravimo nered, jel tako? Svi su jedinstveni u tome da mi pravimo fesad. Mnogi se ponose i s ponosom ističu da su oni u prvim safovima u borbi protiv fesada i nereda koji izazivamo mi. Jel tako? Mnogi, jel tako, uh, ciljano usmiravaju svoje aktivnosti da ukažu na taj fesad i nered koji mi pravimo i zazivamo i teške kobne posljedice koje dolaze nakon tog fesada koji mi napravimo. Već sam vam naglasio znači da to znači da to znači i to mora tako da znači u glavama tih koji nas tako optužuju, a optužuju nas svi redom, jel tako? Mi kad smo podigli e, zastavu Kur'ana i sunneta i pozvali Kur'anu i sunnetu i Allahovom šerijetu i Allahovoj pravdi i istini, jel tako, nismo mogli ništa drugo i očekivati, osim da svi i oni koji skrivaju istinu i skrivljuju istinu i novotari i munafici i taguti i bankari i e, dileri droge i E, židovi, kršćani, mušrici, sve sorte, znači, i sve kategorije negativaca moraju svi da ustanu protiv nas i da svi budu protiv te istine. Zašto? Zato što ta istina sve njih redom razotkriva. Pa onda, kad su ustali, morali su neku lijepu parolu izmisliti, ali tako? Nisu mogli reći, hajmo ljudi svi na noge da se borimo protiv istine. Kako bi to izgledalo? Znači, neprihvatljivo, nego ajmo protiv ovih što, koji prave fesad. To znači da je ovdje uspostavljen red. Jel tako? Na planeti ovo je uspostavljen red i onda mi, jel tako, neki hudi miskini pojavili se da pravimo nered. Ja pozivam ove koji nas zato optužuju da se samo jedan minut ili manje od toga osvrnu po svijetu i da malo promotre taj red koji mi remetimo. Kako izgleda on? Na čem je utemeljen taj red koji mi remetimo pa pravimo nered? Kome se to položaji i fotelje klimaju kad mi progovorimo. Šta se to dešava? Šta će se srušiti, a šta uspostaviti kad se progovori na način kako mi govorimo? Pa onda, nakon tog sagledavanja, dao sam i malo vremena zato što zato stvarno ne treba puno, nakon tog sagledavanja da dođemo pa da razgovaramo da dođemo pa da razgovaramo, da pričamo o tom fesadu. A ja ću večeras pričati o fesadu kako Allah o fesadu priča. Pa kaže uzvišeni, govoreći šta su meleci rekli kad je Allah subhanahu wa ta'ala obznanio da će na zemlji čovjeka za svog halifu je tako postaviti. Šta kažu meleci? šta prepoznaju, čude se, pa tako, postavljaju pitanja Allahu subhanahu wa ta'ala. E teža'lu fiha men yufsidu fiha. O jesfi kod dima. Zar ćeš ti, o gospodaru svih svjetova, na zemlji postaviti onaga ko će na zemlji fesad činiti? Dobro, šta je to prije Adema na zemlji bilo, pa Adem i njegovo potomstvo će fesad činiti? tako? Šta je bilo? Red koji je Allah Spanatara uspostavio na zemlji, red. I taj red postoji radi Adema i njegovih sinova. Ali se rad to se rad, je tako? Taj red je Allah na zemlji uspostavio radi njih, radi njega i radi njegovih sinova. Ali ovi će na zemlji nered uspostavljati, je tako? Pravi će fesat na zemlji. I šta će još rad i proljevati krv? Iz ovoga vidimo da je pravljenje nereda i proljevanje krvi jedna od bitnijih osobina čovjeka. Kao što sam vam prije braću govorio, je tako, da je džehl jedna od osnovnih karakteristika i bitnijih osobina čovjeka. Je tako? Innehu kena valumen džehula. Zaista je čovjek šta? Nepravedan, zulumčar i neznalica jedna od bitnijih prepoznatljivih karakteristika insana uopće i inače. Allah subhanahu wa ta'ala nam tu otkriva da je, da je čovjek sklon fesadu i neredu. Tako? Međutim, šta je fesad i nered? Šta je fesad? Šta je to upravljanje fesada? Zašto se neko okarakteriši kao mufsid, šta treba on da radi da bi zaslužio taj epitet tako, i tu osudu, tu negativnu ocjenu, tako, tu neprolaznu ocjenu da bi zaslužio, šta treba da uradi? Pa Allah ta'ala nam kroz brojne ajete opisuje šta su ti mufsidi i šta je to taj fesad. Pa kad je Allah subhanahu ta'ala objavio ajete o, to, o primjeru munafika, je tako da je njihov primjer kao primjer onih koji po, podlože vatru pa kad se ugasi, je tako, onda ništa ne vide, pa navodi primjer je tako, uh, munje i groma, onda su munafici rekli Allahu je, Allah je uzvišeniji od toga da kao primjer navodi to. Kak su ovo primjer? omalovažili su to. Pa, kaže Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu ta'ala posle toga objavlje ajet, inna Allahe la jestahi en jadribe methelen ma ba'udatan fama fauqaha, Allah se ne stidi da navede kao primjer komarca i ono što je iznad toga, ono što je iznad toga u smislu čega? Sićušnosti. Jel tako? Sićušnosti malenkost. Al tako Allah subhanahu wa ta'ala se ne stidi da navede primjer za primjer komarca. Fama fawqaha i ono što je iznad toga u smislu sićušnosti, al tako? A čuo sam da su neki otkrili da svaki komarac na sebi ima još sitnijeg parazita koji je njegov obavezni saputnik. Jel tako? Pa bi ajet mogao da znači da se Allah ne stidi da navede za primjer komarca i ono što je na njegovim leđima, jel tako, što je iznad njega, za što vi doskora niste ni znali, jel tako? U svakom slučaju, nakon ovih primjera, opet, jel tako, nevjernici, kažu, kakav je ovu primjer? Koga će ovu put? Šta je ovu? Da tako, pa Allah Svano Tala kaže, što se tiče vjernika, oni znaju da je to istina od Allah Svano Tala, Allah subhanahu wa ta'ala ovim istim jednim primjerom, primjerom komarca, yudillu bihi kathiran wa jehdi bihi kathira. Ovim jednim jedinstvenim primjerom Allah subhanahu wa ta'ala upućuje mnoge i u zabludu odvodi mnogi. Pa jedan te isti primjer vjernicima će još više iman povećati, jer on će početi razmišljati o komarcu. O tako? Pogledaj to sićušno biće. O tako? gdje mu stade, gdje stadoše i svi ti podaci koji su mu potrebni. Da on zna i da leti, i da se orijentiše, i da nađe sebi hranu, i da se hrani, i da se raznožava, a tako, i da uzleti, i da se spusti, i da... Svi ti podaci, gdje su? Tako, tako sićeš na bijeću. Pa vjernik razmišlja, pa mu se imam povećava. A nevjernik odmahni rukom, ili tako i svem to izgleda, šta? Dosadno, ili tako, beznačajno, neshvatljivo, kakvi su ovo primjeri? Šta to Allah za primjer navodi? Allah se ne stidi šta god je stvorio da za primjer navede. Jer sve što je stvorio, stvorio je mudro, precizno, sa znanjem. Jel tako? Shodno svojim savršenim svojstvima. Tako je Allah sve stvorio. I ništa nije Allah subhanahu wa ta'ala uradio besmisleno. I stvorio bez, bez cilja i bez svrhe. Tako Allah stvara, ciljano i sa svrhom. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala jednim istim primjerom, odnosno da proširimo. Tako Allah subhanahu wa ta'ala jednim istim Kur'anom jedne na pravi put u upući, a druge u zabludu o, odvodi. Jer ovaj Kur'an je upravo jel tako, danas u čitavom svijetu predmet rasprava. Sva je borba oko ovog Kur'ana, jel tako? Ko će ga prihvatiti kao istinu koja se slijedi i kojoj se pokorava i sluša i ko će ga odbaciti kao, jel tako, neistinu i pokušavati da prikaže to kao stramputicu. Čitava borba u čitavom svijetu je upravo to. O tako? Tako Allah svana ta'ala govori o munaficima, je tako? Pa kad se objavi neka sura, onda što se tiče vjernika, zadet hum imanan wa hum jester širun. Ova sura koja se objavi njima, iman povećava i oni se raduju. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَزَادَتْهُمْ رِجِسًا إِلَى رِجِسِهِمْ A što se tiče nevjernika njima, ova sura koja se objavi, koja vjernicima iman povećava, njima njihov pogalnuk na pogalnuk još povećava. Tako Allah radi. Tako Allah spano ta'ala čini. Tako, jednom te istom Kur'anom, jednom te istom surom, jednim te istim primjerom. Međutim, ne govorimo o tome da se ne bi previše proširili na tu stranu, nego govorimo o kraju ajeta. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže na kraju ajeta a, وأما الذين كفروا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين a u zabludu ne odvodi osim fasike. Fasici ovde u ovom, znači, u ovom ajetu znači kafir. al tako? a u zabludu tim primjerom nije odveo nikog osim kafire. E sad, kakvi su tu kafir? Šta je glavna karakteristika tog njihovog kufra? Pa ćete sad shvatiti zašto citiram ovaj ajed. Eladine jan kuduna ahdallahi min ba'di mithaqihi. Oni koji krše zavjet koji su dali Allahu subhanahu wa ta'ala Krše obaveze i ugovor koji su dali Allahu subhanahu wa ta'ala. A kakav je obaveza i ugovor? Šerijat. Je tako? Obaveze i zavjet na pridržavanje propisa Allahu subhanahu wa ta'ala. Krše to. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل I oni prekidaju sve ono što je Allah naredio da se spoji i da se održava. Oni raskidaju sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se spoji i održava. Kao na primjer rodbinske veze, al tako? وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ I fesad čine na zemlji. Braći, ko fesad čini na zemlji? Kafir. Braći, ko Fesad čini na zemlji? Ko svjedoči da kafiri i nevjernici fesad čine na zemlji? Allah subhanahu wa ta'ala svjedoči. Wa yufsiduna fil ard. Pa onda svjedočimo i mi svi. Al tako? Wa yufsiduna fil I oni fesad čine na zemlji. Ugovore sa Allahom raskidaju. Pa kako onda između sebi? Kidaju ono što je Allah naredio da se održava, uspostavlja. Čine je fesad na zemlji. E rezultat njihovog fesada je Šta? Ulajkehumul hasirum. To su oni koji su propali. Kako će uspjeti? Kako će biti oni uspješni? Kad je sve ovo njihova osobina. Kako da uspiju? Nema nikakvog načina ni mogućnosti da budu uspješni niti na Dunjaluku, a pogotovo ne na Ahiretu. Zato što Allah spanao tela u drugom ajetu koji slično glasi, odnosno istu, samo na kraju ajeta nas Allah obaveštava o njihovom kraju konačnom i njihovom najvećem gubitku. Oni su gubitnici svakako. Ne mogu uspjeti na dunjalku jer kidaju ugovore, jel tako? Raskidaju ugovor sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Između sebe kidaju ugovore. Raskidaju svoje rodbinske veze. Tako vam Allaha. Šta je glavna osobina svih mušričkih, kafirskih društava danas u svijetu, posebno Zapadne Evrope i Amerike? da nema rodbinski veza. Nije da su pokidane, ne postoje rodbinske veze. Je li tako? Ja. ja. E vidiš da je tako. I oni, Fesad čini na zemlje, u lajke umul hasirun, oni su ti koji su pravi gubitnici, prave propalice. U drugom ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala Alladine enkudun ahda Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yusiduna fil ard ulaike lahum ul-la'natu wa lahum su'ud dar. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, oni koji kidaju zavjet i ugovor dat Allahu subhanahu wa ta'ala, je tako, i kidaju ono što je Allah naredio da se uspostavlja i veže, da se ne raskida, i fesad čine na zemlji, njima pripada prokledstvo. Neki je na njih prokledstvo i njih čeka loše prebivalište ružno njih mjesto čeka. E to su te propavice. Oni fesad čine na zemlji. Od onih koji fesad čine na zemlji, Allah subhanahu wa ta'ala nadugo i naširoko govori o Benu Israilu, o židovima. Kao veliki muf sidime na zemlji. Je tako? Pa u samoj suri Bekara, je tako, govoreći o njima, o njima, i o njihovom izlasku iz Egipta, jel tako, i o blagodatima kojima Allah subhanahu ta'ala dao, pa im kaže kulu vešrebu mir rizqi lahi wala ta'thau fil ardi mufsidin. Evo, spustit ćemo vam manu, prepeliči je meso, jedite i pijte. Eto ti Musa alaih selam udari štapom po kamenu 12 izvora, nek vam izađe, pijte, jedite. Nemojte na zemlji nereda praviti fesada. Jel' tako? Međutim, da li su oni to poslušali? Subhanallah. Nisu svakako. Allah subhanahu wa ta'ala ih opet opisuje da su oni to i šta god je za njih uradio velike bima asau u okeanu ja'tedun. To je zato što su bili nepokorni i granice prelazili. Znači, nisu oni bili od onih koji nisu fesad na zemlji. Nego su baš fesad na zemlji nego su baš fesad na zemlji činili. Allah subhanahu wa ta'ala na mnogo mjesta u Kur'anu da tako spominje da su Benu Israil mufsidi. Čak spominje u suri Isra je tako gdje se spominje i Kuds i Isra poslanika sallallahu alaihi wa sallam do Kudsa وقضينا في الكتاب على بني إسرائيل وقضينا ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn. I mi smo odredili Benu Israilu u knjizi dva puta ćete veliki nered na zemlji napraviti. Vole ta'alunna uluvan kebira i visoko ćete se uzdići i uznijeti. Je tako? Allah subhanahu wa ta'ala o njima govori kao onima koji će dva puta veliki fesad načiniti. Međutim, nije to da će samo tad oni fesad činiti. Nego Allah subhanahu wa ta'ala čak šta više njih opisuje kao oni koji stalno i neprekidno fesad čini. Kullama auqadu nara lil harbi atufa'aha Allah. Kad god za potpale vatru rata, Allah ga ugasi. Subhanallah il-azim. Pogledajte danas ili u savremenoj istoriji, evo, što se može lako dokučiti i otkriti, da meni nije poznato da ima neki rat, a da iza podlaganja vatre, jel tako, i podgrijavanja krize nisu bili židovi. I da ima neki rat iz kojeg glavni profiteri nisu izašli židovi. A oni isto imaju mogućnost da pročitaju Kur'an, tako? Pa da vide suru Maide, pa da vide tamo da Allah stvarno wa upravo to za njih govori, pa da kažu, je sad, je tako? Baš nećemo ništa sa ratom da imamo. Al ne može. Isto kao što Abu Leheb nije mogu. Allah subhanahu wa ta'ala objavio suru Tebet jeda Abi Leheb proklet bio Abu Leheb dok je još živ, je tako? I tako i umro. Nije mogao da se pokaje Zapečaćeno, gotovo, tako objavljeno. E tako isto za njih. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا I šta oni još radi? I oni يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا Trude se da na zemlji fesad proširi. Šta rade židovi? Trude se da na zemlji fesad proširi. Jes'aune, bukvalno značenje žure. je li tako? O stvari značenje to žure, šta? Veliki napor i trud ulažu da na zemlji fesad prošire Wallahu la yuhibbul mufsidin, a Allah ne voli mufside. Allah ne voli mufside. Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o Musavu a.s. i Fir'aunu je li tako? Također ukazuje na Fir'auna jel tako, kao mufsida. I Allah ga subhanahu wa ta'ala spominje da je on mufsid, jel tako? Da je on Firaun mufsid. Međutim, da li je Firaun priznao to pa rekao, jest, stvarno ja fesad na zemlji činim? Nije. Nego šta je Firaun, za čim je posjegao? Prije nego što Musa a.s. išta još kaza, on baš Musa a.s. optuži da fesadre i nered pravi. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد Kaže Firaun, pustite me da ubijem Musa, a nek on doziva svog gospodara. Ja se bojim da neće vašu vjeru promijeniti i da neće na zemlji fesad posijati, nered uspostaviti. Ko će fesad na zemlji? Firaun se boji fesada na zemlji, vidiš. Brine se da neće ko fesad na zemlji napraviti, a ko bi taj mogao bi da fesad napravi na zemlji? Musa, resela. Na. La havla wa la kuvata illa billahi la arila. Na to je ono što se događa, je tako? Čak i Firaunova svita savjetuje Firauna. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض kaže svita od, kao, od Firaunovog naroda kažu Firaunu zar ćeš ostaviti Musa i njegov narod da fesad čini na zemlji wa yadharaka wa alihatak a da on ostavi tebe i da ti ne čini ibadet da ti ne robuje jedno od tefsira, je tako? Da ostavi tebe kao božanstvo. Da te ne uzme za božanstvo. Začeš ga se ostaviti. Pa onda se Firaun pametno dosjeti, je tako? Kad mu to ovi rekoše, hale se nu katilu, ebnaahum, manestahini saahum. Kaže, pobićemo sve njihove muškarce, ostavit ćemo u životu žene, inna faukahum kahirun, a mi smo svakako iznad njih, je tako? imamo vlast, držimo ih čvrsto pod svojom vlašću, je tako? Oni su nama podčinjeni, svakako. Pogledajte kako će Firaun uspostavljati red na zemlji. Ubijanjem svih muškaraca. Jer to je red, vidiš, on to naziva redom. A tako je, da se bori protiv Fesada, ovi mu kažu, Musa ti pravi Fesad, dobro, sad ćemo mi uspostaviti red, kako? Pobićemo ćemo svu mušku djecu. Svidio kako on uspostavlja red. Ali tako je, to je red. Iz pozicije Firauna, al tako, tako on vidi red na zemlji. La haula wa la kuvata ila billah. Ajaib, al tak. Čudna stvar, gledaj ovo. Allahu akbar. E tako će on, a tako Firaun da uspostavlja red na zemlji. Ovo je svakako vezano za Benu Israil, je tako? Međutim, možemo govoriti i o ostalim narodima, je tako? Skoro da nema poslanika, a da mu njegov narod, da nije upozoravao svoj narod, vola ta'atheu fil ordi mufsidin, nemojte nerijeda na zemlji činiti, je tako? Pa su svi poslanici došli zašto? Da uspostave red na zemlji, da se bore protiv nereda i svoj narod odvraćali od onoga što će ih uništiti. Odvraćali od nereda. A u stvari taj nered koji ljudi prave vodi ih u kola, kolaps, vodi ih u nestanak. Pa je Allah spano tajala ljudsku zajednicu na planeti stalno spašavu. Kako? Slavim poslanike, uništavu on, jel tako, uništavu nevjernike, ostavlju u životu vjernike da bi se mogao proživiti, da spasi ljude od kolapsa, od samouništenja. Tako. Tako je Allah spanova tajla radio sa priješnjim narodima. Međutim, uh, nisu samo nevjernici, jel tako, skloni Fesadu, iako je to njihova glavna osobina. Jel tako? Njihova glavna osobina nevjernika je da Fesad čine, jel tako? I nigdje Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu nevjernike nije spomenuo nikada, nikada, ni šaretom, ničim nije ukazao da oni išta drugo rade na zemlji osim nereda. Gdje god je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo, spomenuo je neki oblik njihovog fesada i nereda. Kako oni pravi nered na zemlji. Dakle, nikni, nigdje nije Allah subhanahu ta'ala spomenuo nevjernike da oni imaju neki red da oni uspostavljaju. To nema u Allahovoj knjizi. To nema. Međutim, nije, znači ovaj Fesad, iako je njihova glavna osobina, kao što za, za narod Salih a.s. kaže وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْتٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ bilo je jedna skupina, devetorca su bila u gradu koji su Fesad činili i nisu red uspostavljali. Znači, njihova glavna osobina je da Fesad čine i da nikad reda ne uspostavljaju. Nisu red uspostavljali. Pa tako? Oni nikad nisu i nije njihova onaj osobina da red uspostavljaju. Allah s.a.v. govori o narodu Salih a.s. pa također kaže, kad njima Salih a.s. kaže, wala tu ti umra al musrifin, nemojte slijediti e, stvari ili naređenja ovde, je tako, ono što vam savjetuju raskošnici. A ovi raskošnici Salihovog naroda su nevjernici, je tako? Pa i ovo njihova jedna osobina. Nemojte slijediti raskošnike, el ladine yufsiduna fil ardi vola yuslihun i njihova glavna osobina je da oni fesad na zemlji čine, a ne čine i ne uspostavljaju re, reda. Ovo dobro, zapamtite. Do sad smo samo ukazivali kako Allah Spanav Tajla govori o tome da oni nered čine. Dobro, neko može, jel tako, da čini nered u jednom smislu, s druge strane da ipak uspostavlja neki red, da i pravi neku, jel tako. Međutim, Allah Spanav Tajla ovdje nama otkriva nešto drugo, da ovi u stvari čine nered i ne uspostavljaju nikakvog reda, da je sva njihova aktivnost nered. Šta god urade, to je nered. Pa i ovo čak može, je tako, da se uzme da je jedna od glavnih osobina kufra i nevjerstva. Da su gubitnici i da prave fesad i nered. Dobro, braćo moja, ovi kad nama kažu da mi pravimo fesad i nered, Ja sad vi, vi kažete stakfarullah, stakfarullah. Jel te, tek sad, sad shvatio šta oni nama to govore, jel tako? Jes vidio sad šta nam priče? Jer sad shvatio šta oni nama, či, čime nas obtužuju? Da mi smo mufsidi, jel tako, pravimo nered na zemlji. Jel tako, što? Zato što je red uspostavljen. Imamo mašala, hilafet, islamsku državu, red i mir, jel tako? pa mi sad se pojavili da ne čini. Ljudi se toliko umislili da imaju jel tako, nešto što, što se ne može ni sanjati, jel' tako? Jel' tako? Pa onda kad se nešto desi, onda ljudi, jel' tako, koji smo držali za ozbiljne daje, koji su nam dugo bili u uzori, za kojima smo se poveli, jel' tako, mhm onda počnu pričati o o, jel tako, o tome kako nevjernik kad uđe u islamsku državu da je zaštićen, tako, pa govori o tome da onaj ko uđe sa vizom da im mu stemen, jel tako, da mu je data garancija da je traži sigurnost, al tako, ili da se ne smije dirati zimija, jel tako, a to je kršćanin ili židov koji živi u islamskoj državi, teško onome ko, povridi pravo zimi, neće osjeti miri dženneta. I tako ljudi pričaju, kažem, subhanallah il adim. Treba samo ovim kršćanima i židovima oko nas objasniti da ih ovi smatraju zemijama. A ovim Amerikancima koji su ušli tako na dozvolu objasniti da su oni kod nas mustemen, da stražili sigurnost pa i mi dali. Samo još to trebamo objasniti. Tako i onda nek stoje stvari, tako da vidimo hoće li Amerikanci biti zadovoljni da su kod nas oni mustemeni. I da vidimo hoće li Srbi i Hrvati biti zadovoljni da su oni kod nas zimije. Tako, da znaju ljudi šta im ovi govore, šta im pričaju. Tako. Oni njima nešto priča oni ne nesvataju, oni misle da ih fali oni. Da im žele dobrodošlicu neku. Dakle, Allah mu stan. Allah molim da nas uputi, da nas učvrsti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari razboritost. Međutim, braćo, nije istina da je Fesad striktno vezan uvijek samo za nevjernike. Pa tako? Pa Allah subhanahu wa ta'ala kad god se neko, ali tako, okrene od onoga što Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje sasvim ili dijelimično, automatski posljedica toga je šta? Fesad. Kogod se od onoga što Allah objavljuje, naređuje, zabranjuje, okrene, sasvim ili dijelimično, automatski on zapada u Fesad. Pa Allah smanav ta'ala naređuje kome benu Israilu, akimu salate, vatu zakate, thumme tavallajtum illa qalilem minkum, wa antum mu'aridun. Da je osnovna osobina njihova bila Benu Israila, kad im je naređeno klanjajte namaz i dajte zekat, vi ste se poslije toga okrenuli. Je tako? Osim malog broja vas i, je tako, to je njihova glavna osobina. Međutim, Allah subhanahu ta'ala nas upozorava u suri koju mi, je tako, koja će ostati zapamćena da smo je učili na ovom ciklusu ovdje onaj predavanje seminara, te seminaru, u toj suri baš kaže fehel فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ an tufsidu fil ardi wa وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ Allahu akbar. Pogledajte opet. A možda i vi ako se okrenete, i vi kad bi se okrenuli, odnosno u Kur'anu možda je uvijek sigurno, i vi sigurno kad bi se okrenuli od čega? Od ovoga što vam se objavljuje ovdje. Od ove sure i ovog Kur'ana i ovih ajeta. I vi sigurno kad bi se od ovoga okrenuli, vi biste fesad na zemlji činili i prekidali rodbinske veze. A prije toga Allah subhanahu wa objašnjava. Ta'atun wa qavlum ma'ruf pokornost i razborit ispravan govor. Je tako? To vam se naređuje. Pokornost i razborit ispravan govor. Por naređuje vam se pokornost. Braćo, pokornost. I ispravan razborit govor. Kome se naređuje? Nama. I kome još? I ovima koji kažu da mi fesar činimo. I njima se naređuje pokornost i razborit govor. Govorite razborito. Ko to Fesad čini? Je li razborito to da vi za nas kažete da mi Fesad činimo? I koji je to Fesad koji smo mi počinili? To vam se naređi. A nemojte biti kao munafici. mu billahi jahde imanihim. La in emartahum la jahruđon. Nemojte biti ko munafici. Allahom se najvećom zakljetvom kunu da si im ti naredio da izađu u borbu, oni bi izašli. O tako? Kaže, nemojte se kliti. Ta'atun ma'rufe. Pokornost je poznata stvar. To se zna šta je tu. Nemojte filozofirati. I klet, i klet se. Allah je naredio pokornost i razborit govor. Fejda azemel amru falav sadakullaha. A kad je stvar se uozbiljila i zaoštrila, da su bili iskreni sa Allahom lekana hajrallahum. Bilo bi im bolje. Braćo, naređuje vam se pokornost i razborit govor. A kad je stvar se zaoštrila i postala ozbiljna situacija, ne dijele više za islam i za bradu činove i pohvale, nego hapse i posađuju na optuženičku klupu, et tad kad je se situacija uozbiljila da su bili iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala, bilo bi im bolje. Pa onda kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a vi ćete sigurno ako se okrenete Ko? Mi. I ovi što nam kažu da pravimo fesad i oni. Ako se okrenete od čeg, makar dijelimično ili sasvim, od onoga što vam se naređuje, da budete iskreni kad se uozbilji situacija, je tako? Onda ćete fesad na zemlji činiti i rodbinske veze kirati. Pa ko sad čini fesad? Ko sad čini Fesad? Oni što se okreću, je tako? Oni što se okreću dijelimično, je tako? Pa nisu se, nisu bili ozbiljni, je tako? Nisu bili prema Allahu iskreni kad je se situacija zaoštrila i postala ozbiljna. Pa se onda malo okrenu. I onda kad se malo okrenuli, šta je nužna posljedica? Čim su se malo okrenuli, šta? da Fesa čini na zemlji kida i rodinske veze. Da Fesad na zemlji čini i da kidaju rodinske veze. Allah subhanahu wa ta'ala govori o muslimanima, o mu'minima i nevjernicima. I uspostavlja zdrav odnos između mu'mina i nevjernika pa je normalan i zdrav odnos između mu'mina i nevjernika da su oni neprijatelji. Je tako? To je prirodan, prirodan odnos. Je tako? Kogod kaže da su mu nevjernici prijatelji, je tako? Hmm? Automatski znači nešto nije dobro innal kafirine kanu lakum aduwwan mubina zaista su kafiri vama jasni i neprijatelji Allah tako kaže on kaže da smo prijatelji jel tako mi znamo kome vjerujemo vjerujemo Allahu njem ne vjerujemo kažemo da je lažu ali nije samo to što mi kažemo nego i kafiri mu kažu da je lažu pa kažu kafir javno muslimanima se ne može vjerovati <laughs> pa džava ih lažete ne, ne vjeruju Pa bolje da im istinu kažete. Onda će vam vjerovati. Do sad su naši, jel tako, političke vođe, naši, pod navodnim znacima, ovi, jel tako, vjerske vođe, pod navodnim znacima, jel tako, makar jedno stotinu puta rekli da su im ovi prijatelji. Makar, najmanje. I ovi opet kažu, ne smije se muslimanima vjerovat, ne možeš im vjerovati kad bi samo jednom izašli i rekli da su im neprijatelji, odba bi im povjerovali. I nimalo se ne bi dvojno. Jer bi shvatili da ih je jednom iskrenost prevarila, znači da progovori kako treba. Allah subhanahu wa ta'ala je taj odnos uspostavio, pa je uspostavio prijateljstvo između vjernika i na osnovu tog prijateljstva uspostavio zaštitnito između vjernika i obavezao vjernike obavezama jednih naspram drugih Jel tako? Pa vjernici koji učine hijđru imaju potpuno pravo zaštitu, jel tako, sve. Koji ne učine, nemaju. Wa in istan sarukum fi dini fa alaykum an-nasr. Ako zatraže pomoć u vjeri, onda ih morate pomoći. Obaveza vam je da ih pomognete. Illa ala qaumin bainakum bainahum mithaq. Osim ako su ako traže od vas pomoć ovi koji nisu učinili hidžu, traže od vas pomoć protiv naroda s kojim vi imate već mirovni ugovor. Je tako? Pa onda Allah subhanahu wa ta'ala posle toga konstatuje sljedeću stvar. Znači vi ste mu'mini, prijatelji jedni drugima i pravila zaštite jedni drugi morate štititi jedni druge i tako dalje, a sad kafiri وَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمَ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ A nevjernici su zaštitnici jedni drugima. Allah smano tela objasni da su vjernici zaštitnici jedni drugima, a da su nevjernici zaštitnici jedni drugima. Da su vjernici prijatelji jedni drugima, a da su nevjernici prijatelji jedni drugima. Dobro, što ovo spominjemo? Illa tef'aluhu tekum fitnetu fil ardi wa fasadum kepir. Ako to ne učinite, bit će velika smutnja na zemlji i veliki fesad. Ko pravi fesad? Ko čini fesad na zemlji? Kafir, ko još? I oni koji prijatelju sa njima. I koji kažu da su im oni prijatelji. Allah tako svjedoči. Evo, znači, mene možete odma likvidirati. Tako? Ali Allahove riječ će ostati da razotkrivaju tako, činjenice, pravo stanje, da objašnjavaju da bude jasno, neće Allah subhanahu wa ta'ala ništa ostaviti nejasno. Al tako? Illa tefa'aluhu tekun fitnetun fil ardi u fasadun kibir. Ako tako ne nastupite, ako tako ne postupite, ako tako ne uzmete da su vjernici vjernicima zaštitnici prijatelji, a nevjernici nevjernicima, bit će velika fitna smutnja. Ko su smutljivci? I fesad na zemlji. I to nije kakav fesad, nego fesadun kebir. Veliki fesad. Ko su fitneđije i mufsidi? Ko su ove fitneđije i mufsidi? Dajte da se preispitam. Nakon onoga što sam pozvao ove ljude da jedan minut razmotre po svijetu, nek onda jednu godinu razmotri po Kur'anu. Efe la je tedabbarun al Kur'an, em ala kulubin akfaluha. Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Kako se ne zamisli nad Kur'anom? Ili su srca zaključane? Pa kaže jedan dječak iz Jemena kad je došao da primi islam, kad je čuo ovaj ajed, kaže srca su zaključani. Nije nego su srca zaključani. Pa je ostao Omer u, u Dobro ga zapamtio. Pa ga je Omer poslije kada je bio vladar postavio za, otakvo, stavio, dao mu određene obaveze i odgovornosti. Svidjelo mu se, zapamtio kako je dječak zaključio da do srca malo Kur'ana dopire. Pa evo, ja nisam rekao tako obzirom da nam je naređeno je tako ta'atun wa qawlun ma'ruf nisam imenovo ko su mufsidi ali ovi ajeti razotkrivaju ovi ajeti razotkrivaju Allaha molim da nas nijedan ajet ne razotkrije kao mufsidi amin a oni kojima poslije ovoga bude ličilo da su možda oni baš od mufsida, nek ne krive nikog, osim sebe. Nek se dobro zamisli nad svojim stanjem. Ja Allaha molim da popravi i naše i njihovo stanje. Allaha molim da nas uputi i učvrsti. Allaha molim da na grijeh oprosti i sramoti sakrije. Da priđe preko post ružnih postupaka naših. A Allah subhanahu wa ta'ala neće nikad isto postupiti, jel tako, sa mufsidima i muslihima. Wallahu ja'lamu al-mufsida min al-muslih. Allah zna ko fesad čini ako red uspostavlja. Allah to zna. Pa onda opisuje one koji red uspostavljaju. Ni Allah subhanahu wa ta'ala samo opisao mufsid. Alladine yumassikuna bil kitabi wa aqamu salat. Oni koji se čvrsto drže kitaba i namaz uspostavljaju. Wallahu la yudiju ajr muslihin. Allah neće dati da propadne nagrada kome? Muslihima, onima koji red pravi. Ko red pravi? Ko se čvrsto drži kitava i namaz uspostavlja. Pa ne bojte vi nas optuživati, nego nam recite gdje se mi to čvrsto kitava ne držimo, pa da se popravimo svi zajedno. Džemati, je tako? Allah subhanahu wa ta'ala neće isto uraditi. Em neđa'lu mufsidine, em neđa'lu ladine amenu u amilu sarihati kel mufsidine fil ardu. Zar ćemo isto uraditi sa onima koji vjeruju i dobra djela čine kao sa mufsidima na zemlji? Smo li isto uraditi tako? Em neđa'lu mutteqine kel fuđar i hoćemo li isto učiniti sa mutteqinima, oni koji se grijeha klone i rade što im je naređeno, kao i one grešnike, isto da sve bude. Neće Allah isto tako uraditi. Pa molim Allah smano tela da ne uradi sa nama, isto kao što će uraditi sa mufsidima. Molim Allah smano tela da nas udalji od svakog fasada. Amin. Molim Allah smano tela da nas udalji od toga da bilo čim mi budemo od onih koji fesad čine. Amin. Molim Allah smano tela da nikad ne budemo od onih koji će se okrenuti od Allahove opomene pa da onda fesad čini. Amin. Volim Allah subhanahu ta'ala da budemo od onih koji će Allahovu opomenu i Allahovu uputu primiti i prihvatiti i pokoriti se. Amin. I biti od onih koji red uspostavljaju. Amin. I biti od onih koji red uspostavljaju. Amin. Bojim se da da oduljimo i da vama ne dosadi, braći. A inače, o ovome se sigurno još još mnogo mnogo može e, govoriti a ja ću se potruditi da još nekad nekom prilikom napravim osvrt e, u ovom kontekstu uz Allahu pomoć molim vas, subhanahu wa da vas nagradi najljepšom nagradom i džennetom zato što ste stvarno strpljivo ovo slušali iako sam ja odumulio Tako. I molim Allah subhanahu wa ta'ala što ste svojim strpljivim slušanjem davali imeni, je tako, motivaciju da ja to onaj, uh, ustrajem do kraja, je tako, izdržim. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi naše braće koja a, uh, evo, i na ove naše dove. I da Allah subhanahu wa ta'ala učini da budemo skupa. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne svu našu braću Amin. Posebno molim vlas Manu Tala da pomogne a, našu braću, naše šehove, Ebu Idriza i Idriza Bilbanija i Amin. Ebu Tejmu Adema. Amin. A, Ebu Safiju, jel tako? Amin. I ostali šehove, molim vlas Manu Tala da pomogne našoj braći koja evo sa terena nas prati, molim vas mama tala da vas nagradi što ste i vi na taj način dali podršku, je tako? Molim vas mama tala da nas učini od onih koji će jedni drugi podržavati, pomagati. A da ne budemo od onih koji će jedni drugima, je tako, ulijevati razočarenja, je tako? Nego da budemo od onih koji <clears throat> i vas umalno, Allah subhanahu ta'ala da pomogne jučrsti. Amin. E, I da ubrza vaš povratak ovdje kod nas. Amin. E, da Allah subhanahu ta'ala učini da ulivamo, jel tako, optimizam. I da Allah subhanahu ta'ala spoji naša srca na istini. Da mi na, čvrsto povjerenje između nas. Amin. Zaista, <clears throat> braćo ja, imam lijepo mišljenje o vama i lijepo mi je bilo ovdje sa vama i uvijek mi je lijepo sa vama. Ne znam kako je vama sa mnom. Onaj voli vlas manav tala da nam uvijek bude lijepo i da u saboru i strpljenju dočekamo Allahu pomoć i pobjedu. A ko to ne dočeka da dočeka radosne vijesti kod svoga gospodara. Amin. I da bude od onih koji <clears throat> neće zažaliti, zažaliti za Dunjalukom. Osim da budu vraćeni da bi ponovo bili žrtve. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne i da nikog ne pomaže protiv nas. Amin. Da nas podrži da nikog ne podržava protiv nas. Amin. Molim Allah subhanahu wa da nas zaštiti od zla nas sami. Amin. Da nam podari razboritost. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam ukaže na istinu da snage da je slijedimo. Amin. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas usmjeri prema najrazboritijim i najispravnijim stvarima. Amin. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da vaše dove prima, dobite braću. Amin. To vam niko ne može zabraniti ni oduzeti. Allahu dove upućujte. Allah subhanahu wa ta'ala će dove kad se šartovi ispune sigurno primiti. molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u dženetu vede i spasi u džehennema. Amin. Da izliči naše bolesne. Amin. Da pomogli dužnicima da vrati svoje dugove. Amin. Da poženi neoženjeni. Amin. I da poda ne pogledati. Amin. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogli naše braći muđahidima koji se bore na Allahovom putu. Amin. Amin. Da ubrza svoju pomoć i pobjedu. Amin. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da podari pobjede. Amin. Amin koje će izliješiti prsa vjernika. Amin. Molim Allah smano tala da nas učini od boraca na Allahovom putu. Amin. Da nas učini od onih koji uspostavljaju šehadet la ilaha ila Allah. Amin. Allahu pravdu i Allahu red. Amin. A da nas učini od onih koji će, na čim rukama će propasti ovaj nered. Amin. Koji vidimo na sve strane. Amin. Molim Allah smano ta'ala da nas učini od onih na čim rukama će dati da propadne ovaj nered. Fesad. Amin. Koji vidimo na sve strane. Amin. Iako ali tako je naš doprinos skroman i naše mogućnosti su male, ali Allah subhanahu wa ta'ala ništa nije teško. Posljednje je ovo je, alhamdulillahi, rabbil l'alim.